Kunigų knyga 20 skyrius. Viešpats kalbėjo mozei, sakyk Izraelitams, jei Izraelitas ar ateivis gyvenantis Izraelyje aukotų vaiką Molechui, bus baudžiamas mirtimi. Krašto žmonės užmuš jį akmenimis. Aš atgręšiu savo veidą į jį ir išnaikinsiu jį iš jo tautos, nes jis, duodamas savo vaiką Molechui, sutepė mano šventyklą ir paniekino mano šventą vardą. Jei krašto žmonės, apsimesdami nežina, paleistų žmogų, aukojusi vaiką Molechui ir nenorėtų jo užmušti, aš bausiu jį, jo šeimą ir visus kurie pritarė jo paleistuvystei su Molechu. Išnaikinsiu juos iš jų tautos. Jei kas kreiptųsi į mirusiųjų dvasių išaukėjus bei žinius ir su jais paleistuvautų, aš atsigręšiu į juos ir išnaikinsiu iš jų tautos. Pasišventinkite ir būkite šventi, nes aš esu viešpats, jūsų dievas. Laikykitės mano įsakymų ir vykdykite juos. Aš esu viešpats, kuris darau jūs šventus. Kas keiktų savo tėvą ar motiną, bus mirtimi nubaustas. Jis keikia tėvą ar motiną, ir jo kraujas yra ant jo. Kas svetimautų su kito moterimi, su savo artimo žmona abu svetimautojas ir svetimautoja bus baudžiami mirtimi. Jei kas sugultų su savo pamote, abu turi mirti. Jie patys kalti dėl savo mirties. Jei kas sugultų su savo marčia, abu turi mirti, nes tai iškrypimas. Jų kraujas yra ant jų. Jei vyras sugultų su vyru, kaip su moterimi, abu bjauri nusikalstų ir abu turi mirti. Jei kas, vedęs dukterį, vestų dar ir jos motiną, padarytų didelį nusikaltimą. Toks asmuo bus sudegintas kartu su abiem moterim, kad tarp jūsų nebūtų tokių nusikaltimų kas paleistuvautų su gyvuliu, bus pasmerktas mirti. Gyvulį taip pat užmuškite. Jei moteris palistuvautų su gyvuliu, ji bus užmušta akmenimis kartu su gyvuliu. Jos kraujas bus ant jos. Jei kas imtų savo seserį, savo tėvo ar motinos dukterį ir matytų jos nuogumą, ir ji matytų jo nuogumą, abu bus padarę bjaurų nusikaltimą. Jie bus išnaikinti savo tautos akivaizdoje. Jie patys atsakys už savo kaltę. Kas sugultų su moterimi jos mėnesinių metu, abu bus išnaikinti iš savo tautos. Netidenk nuogumo savo tėvo ar motinos sesers. Kas taip daro, nusikalsta ir abu bus nubausti. Jei žmogus sugultų su savo dėdės žmona, jis atidengtų dėdės nuogumą. Abu bus baudžiami už savo nuodėmę. Jie mirs bevaikiai. Jei vyras paimtų savo brolio žmoną, tai bjauru, nes jis atidengia savo brolio nuogumą. Jie mirs bevaikiai. Laikykitės mano įstatymų ir įsakymų ir juos vykdykite, kad jūsų neišspjautų žemė, kurioje apsigyvensite. Nesielkite pagal papročius tautų, kurias išvarysiu iš to krašto. Jie visą tai darė ir aš jais pasibjaurėjau. Jumsgi sakau, Paveldėkite jų žemę, kurią jums duosiu, žemę plūstančią, pienu ir medumi. Aš viešpats, jūsų dievas, kuris jūs išskyriau iš kitų tautų. Tad skirkite švarų gyvulį nuo nešvaraus ir švarų paukštį nuo nešvaraus, kad nesusiteptumėte gyvuliais, paukščiais ir visais gyviais, krutančiais žemėje, kuriuos jums nurodžiau esant nešvarius. Jūs privalote būti man šventi, nes aš esu šventas viešpats. Aš jūs išskyriau iš kitų tautų, kad būtumėte mano. Vyras ar moteris, kurie užsima mirusiųjų dvasių iššaukimu ir žiniavimu, turi mirti. Juos užmuškite akmenimis. Jie patys kalti dėl savo mirties.